مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جد الحسين مرحبا مرحبا اي بلبل şiirin ado xush sadqa bo'lsin bir duri mavzu sado xush keldingiz bul kecha keldi jahonga ulsa dafni batnidim nazdi haqqa bir duri qimmatbaho xush keldingiz zoti olinga adovat toshini kimlar otar daf etib haq aytadir tabbat yado xush keldingiz haq ziyofat kechasi olamni sadrang ayladi sayritib bir lahzada arshi ulo xush keldingiz jumla payg'ambarni tangrim nomi birlan chorladi yo nabiy deb chorladi sizni xudo xush keldingiz atzila ummat gunohin arzitib ul podishoh va'da aylab shod etib sizni xudo xush keldingiz dargahing dil hech kishini noumid qaytarmagil bizga dolar dardiga oliy shifo xush keldingiz siz sano aytib tahiyyotni bajo qilg'on zamon sam'angizga yetdi haqdin bir nido xush keldingiz og'zi siyonchi gunohkor ummat uchun yig'lamang ummat uchun ayladim jannat ato xush keldingiz ravzangiz dog'iyda yig'lar bu g'arib ummatlaring ummatim deb chaqiring yo ahmado xush keldingiz g'atir mulub tursam durud aytsam siza بورمشت ایل سم جانم فدا هش کردیست یا الهی یسری بو بد خواهی ترکم برمکن تشن آب زن زن دل ایچرکم برمکن حنان من نانی کچرکم برمیکن روزنگ زغتر ملوب جان تاب برمیکن من غريب مزهر جايلن بر نظر محبوب حق اون شفاعت وقتده جانم فدا hoş geldiniz حرق يوغم qayuğamdan أي Aytiniz Peyğəmbərimgə الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله